يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون اني وانا واسرائيلي kumbukeni neema yangu niliyokuneemesheni na timizeni ahadi yangu, na mimi nitatimiza ahadi yenu, na niogopeni mimi tu. وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون Na aminini niliyoyateremsha ambayo yanasadikisha mlio nayo, wala msiwe wa kwanza kuyakataa, wala msiuze ishara zangu kwa thamani ndogo, na niogopeni mimi tu. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون Wala msichanganye kweli na uongo, na mkaificha kweli, nanyi mnajua. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين Na shikeni sala, na toeni zaka, na inameni pamoja na wanaoinama. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون Je, mnawaamrisha watu mema na mnajisahau nafsi zenu na hali nyinyi mnasoma kitabu? Basi je, hamzingatii? واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين Na tafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusali, na kwa hakika jambo hilo ni gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ambao wanayakini kuwa hakika watakutana na Mola wao mlezi na ya kuwa hakika watarejea kwake. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizokutunukieni nyinyi na wazee wenu kwa kuzifikiri na kushukuru na kutimiza agano langu nililolichukua kwenu. Na nyinyi nafsi zenu mkalikiri nalo ni imani. Na vitendo vyema na kuwasadiki manabii wajao baada ya Musa. ili nami nitimize ahadi yangu kwenu nayo ni kukulipeni malipo mema na neema kudumu na wala msimuogope mtu yeyote isipokuwa mimi na tahadharini na kufanya mambo yatakayonifanya nikasirike nanyi aya hii inaonyesha kuwa ahadi au agano ni wajibu wa pande zote mbili zilizoahidiana kutimiza lililolazimika akiacha mmojawapo basi haimlazimu wa pili kutimiza agano lake na isadikini Qur'ani iliyoteremshwa kusadikisha vile vitabu mlivyo navyo na kufunza tauhidi, yani kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na kumwabudu Mwenyezi Mungu na uadilifu baina ya watu. Wala msikimbilie kutaka kuipinga Qur'ani, msije mkawa ndio wa mwanzo kuikanya. Na ilhali ifaayo nyinyi ndiyo muwe wa mwanzo kuiamini. Wala msiziache ishara za Mwenyezi Mungu mkenda badala yake mkachukua chenginecho kipitacho njia katika starehe za uhai wa dunia. Na niogopeni mimi tu. Nafuateni njia yangu na wacheni upotovu. Wala msichanganye haki iliyotoka kwangu na upotovu mliozua nyinyi, hata ikawa haujulikani la kweli na la uongo. Wala msifiche haki. Na katika hiyo haki ni kumsadiki Muhammad na nyinyi mnajua kuwa yeye ni wa kweli na wa kusadikiwa. Itikieni imani. Shikeni sala yenye nguzo zilizosimama barabara. Na toeni zaka muwape wanaostahiki. Na salini pamoja na jamaa wa Kiislamu ili mpate malipo ya sala na thawabu za kusali jamaa. Na haya yanalazimu kuwa mwe waislamu. Je, mnawataka watu wafanye kheri na wajilazimishe utiifu na waache maasi? kisha nyinyi hamtendi miasemayo wala hamjilazimishi nafsi zenu kwa yale miatakayo Kwa hivi mnajipoteza nafsi zenu, kama kwamba mmezisahau, na ila hali nyinyi mnasoma Taurati, na ndani yake pana maonyo na mikemeo kwa mwenye kusema asilitenda. Basi nyinyi hamna akili ya kukuzuieni na kwenda mwendo huu wa kutukanisha. Natafuteni msaada wa kutekeleza wajibu kwa subra na kuizuia nafsi isitende yanayoudhi. Katika hayo ni kwa kufunga saumu na kwa sala ambalo ni jambo kubwa lenye kusafisha moyo na kuzuia kutenda machafu na maovu. Na kwa hivyo ndiyo yakawa mazito ila kwa wenye kupenda utiifu ambao nyoyo zao zimetulia kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo wanyenyekevu waliotulia nyoyo zao ambao wanaiamini siku ya mwisho na wanayakini kuwa watakutana na Mola wao mlezi wakati kufufuliwa na kwake yeye pekee ndiyo watarejea ili awahisabie kwa yale walioyatenda na awalipe kwayo